57. pitanje Poštovani šehu, dosta je osoba koje se pozivaju na tebe da podržavaš davu daija koji su vezani za maoču i učenja koja dolaze od te skupine muslimana, pa bi volili da nam kažeš nešto o tome. Allah te nagradio. Bismillahirrahmanirrahim, rekao sam nekoliko puta, braća draga, čim sam ulazio, izlazio iz zadvor, nema neki koji je rekao, od ti ljudi tamo, mi smo i Madova, šta ja znam, zvao sam braća, braća draga, pustiti na miru, nisam ja u jedan džamat u Bosna. Sve ja volim, sve ja cijenim, naravno i cijenim ljudi koji su i dali od pravi put. A ja kažem braća koji ja znam, voli i fini, volim i cijenim, ali nisam pripadan jedan džamat ili neki grupa u Bosna. Sve volim i cijenim, ne mojete meni ostaviti o, o vaš balaja. Čak poču ljudi, hoću da okupiraju, hoće sad da oni čini takfir, pa kaže, hajdi, uzme neki uh, e, čas od imat, pa ustavi dodatak od njih. Nemoj ti, rekao sam, ne smijete okupirati ništa, sam rekao. E, ima neke braća koji se meni postali, hoće da štem paraju, opet svatani koji trebamo spraviti, rekao sam, nemojte braća. Tu je bio jedan period, da veći smo sa njim, uh, maša Allah, sad, sad sunnet ima pun ljudi koji stedi sunnet, puno imati knjiga, tada nismo imali knjiga, osim nešto stari koji ima svašta novotarija, hvala Bogu, ima tu sad veliki bibliotijeka na, na bosanskom jeziku. Pa ne vidim da li braća nastaviti, da li da, maša Allah, i da li, pa i moj da meni ostaviti vaš balaje. Nisam, nemam ništa s tim. Braća o maoča, znam ja braća o maoča, neki braća od njih, u početak maoča, imao sam govor sa ljudi ko su pretjeri da, da, da pravi od, od, od maoča kao obučenje, rekao braća, ne mojiti, nemati uslova za to braća. Međutim, braća nisu slušali i na kraju ti ljudi napustili maoče, nema nijedan od njih sad tamo, sad ima drugi oblik, drugi ljudi, drugi način, pa nemam ja ništa s njim, da vas Allah pomogne.